El kio amicetso consistas. Stabila reto de alianzanoi plioricigas la ciutagon, cae povas ec pli longigi la vivon. Sed kio estas la constru elementoi de longiarai amicetsoi? Bonai amicoi helpas nin tra crisoi, ili felicigas cae tenas nin sanai, homoi kiwi practicas pli ricigain rilatoin, mal pli ofte suferas pri depresioi, cae pri cor sango circulae malsanoi, cae sentas generale mal pli da stresso. Porce amicae rilatoi povu disvolvigi, necessas tamen pli ol nur similae interessoi. La sequae factoroi devas cun effici unue loca proximezzo. Ni volonte credas che en nia plei bona amico ni estas trovintai animan parenzon, set studagioi montras la el revigan resulton che plei ofte dependas de hazardo al cies schultro ni iu tage apogas nin. Ofte oni povas prognosi pro tutte profanae circonstanzoi ciu du homoi inter amicigios. Due, ofta contacto. Ciu el unua rencontigio disvolvigas pli, tio decide dependas de tio, cium ofte oni vidas unula alian. Exemple homoi, ciui hazarde logias unui apud la aliai, plei ofte habas bonain, foie ec amicain rilatoin. Homoi shatas bone conata in circonstanzoin. Cion ni bone conas, tion nia cerbo povas prilabori pli facile. Canzono, ciu comence eble ne vecis emozioin, pli cae pli eniras la orelon, se ni pli ofte audas gin en la radio. Simile crescas ancau nia simpatio por aliai homoi de rencontigio al rencontigio excepte se iun personon iam de comence ni mal Trie, similezzo. Regulae rencontigioi tamen ne suficias. La gemio devas congrui. Ni tendenzas alla sama ondo longo, se ni cune havas centra in sintenoin ca interessoin, se ni trovigas en compareblai vivo situazioi, se ni estas en sama agio. Ciu cun havas valoroin cae in kai prefero in tiu havas suffice da temo i por pri paroli kai tiu mal pli ofte disputas ec cor similezoi igas amiketson pli probabla simile al logai homoi pli facile trovas unula alian Ali flanque la personetzo de malvastai i amicoi ne similas tiom, kiel oni generale supposas qui al de la coniugo ni nur sentas tion tiel. Ien ca ien ec contrauai et altiras unu alla alia. Por iu, quiu estas timema cae retenema, exteren directita amico, povas esti tauga completigo. Quare, intimezzo. Se la baso por amicezzo estas metita, tiam grabas doni al gi profondezzon. Ce la unua intersangio, homoi normal case ne mal cascias multe prisimem. Ciu mal observas tion normon, tiu rapide donas strangan impreson. En la fruae stadioi de amicetso tamen estas decide preni certan riscon, cae mal casci intimain pensoin cae sentoin se tiu fido trovas positivan echon, la chansoi por malvasta rilato crescas. Tiu sin presento pli fortigas ce homoi, ciui iam bone conas unula alian, la cor inclinon. La vid al vidulo ricevas per tio la impresson esti mem chatata. Quine? preso unu sola factoro decidas, cium post longa amicetso homoi nomis sian plei bonan amicon. Estas la sento esti reconata de la amico en la propra identetso. Bonai amicoi evidente confirmas nin en la sociai roloi per de ciui ni definas nin. Tio povas esti la rolo de patrino, la rolo en la profesio, aparta talento au la posizio en sporta clubo. Gravas che la intersangio cun iai plei intimai amicoi spronas la mem valor senton. Shaine ni electas tiuin amicoin ne nur pro tio, char ili estas por ni aparte impresae, sed ancau char ili donas al ni la senton esti aparte valorai.